parlem de la Fórmula 1 amb Carles Gómez. Doncs efectivament nosaltres que anem a fer un punt i a part en el món del futbol i anirem a parlar ara del món de la Fórmula 1, concretament doncs ho dèiem amb el nostre company Carles Gómez. Eh, molt bon vespre, molt bona nit Carles. del transcendental Gran Premi d'Itàlia on Fernando Alonso ha aconseguit una memorable victòria amb una actuació perfecta on el bicampió torna així a ser un dels favorits d'optar optar al títol mundial gran derrotat del dia ha set Lewis Hamilton, que ha comès un error de principiant al tocar-se amb Felipe Massa a la segona xicant del circuit. I ha, i ha trencat el braç de la direcció de la roda dreta del cotxe, quedant-se així sense volant, sense direcció, i abandonant la carrera per no poder doncs, continuar amb l'estat del cotxe. No obstant així, segueix segon del Mundial i ser un dels grans candidats a, eh, a revalidar el títol mundial que tenia fa dos anys. Red Bull tampoc ha estat ha quallat una bona actuació en aquest Gran Premi, ja que els seus pilots no han pogut seguir el ritme dels Ferrari, que són el cotxe que més ha evolucionat juntament amb els McLaren, que són els més els més perillosos rivals opta, optant al títol, demostrant així la seva gran posició, gran segona posició de Jenson Button on es posa de manifest la lluita directa amb els Ferrari per la tercera posició. Doncs així Button que ha finalitzat segon i tercera posició per Felipe Massa, donant a entendre que els Ferrari són molt competitius per acabar el Mundial amb una gran posició. No només eh, aquest èxit ha estat l'èxit d'abandonament de Hamilton. En quant al, en quant Jenson Button ha aconseguit adelantar Fernando Alonso a la sortida i col·locar-se en primera posició. Fernando Alonso seguint-lo per darrere, l'ha aguantat fins al moment del pit lane on ha pogut fer una gran estratègia parar i recuperar un segon, que és el que tenia de distància durant la carrera i per tant així eh, aconseguint la primera posició de Fernando. Doncs i quan a Felipe Massa la sensació més positiva és que ell ha produït eh, l'abandonament de Hamilton amb un toc que han tingut, a la, com hem comentat, a la sortida. A eh, quan els pilots catalans, eh, males sensacions per quan a, per quan a Pedro Martínez de la Rosa que, ting, que ha tingut que canviar el, el nou motor i per lo tant doncs, ha, serà penalitzat en el pròxim Gran Premi en 5 posicions. Per tant, eh, i a més a més, encara per més Henry, ha pogut té el motor tocat i perd entre 20 i 30 cavalls de potència. En quant a Jaume Gersori, ha estat penalitzat per saltar-se una xicant en el circuit i per tant ha hagut de passar per boxes a complir amb el seu drive-thru. Doncs si sembla Dani anem a repassar la classificació de pilots, classificació que queda així. Marc Gruner en 187 punts, Lewis Campton en 182, Fernando Alonso amb 165 punts, Jenson Button amb 165, Vettel amb 163 i Massa amb 124 punts. A la classificació de constructors, Red Bull amb, 150, amb 350 punts, primera posició, segona per McLaren a 3 punts de diferència amb 347 i Ferrari sent la tercera escuderia amb 290 punts. Uh, recordar també que el pròxim Gran Premi serà el Gran Premi de Singapur, el del cap de setmana del 24 al 26 de setembre, d'aquí dues setmanes. Per tant, doncs, això és el que ens comentava el nostre company, molt bona nit, eh, Uh, Carles, uh, i gràcies per aquesta crònica d'aquest uh, Gran Premi d'Itàlia on Fernando Alonso amb la seva victòria, merescuda victòria escala fins a la tercera posició per tant doncs amb això acabem el món de la Fórmula 1 Doncs nosaltres el que anirem a fer ara serà anar seguint parlant de futbol, en aquest cas del Girona, un Girona que avui ha guanyat eh, per 3 gols a 1 a eh, Montilivi, amb dos gols de Peragón, de Roberto Peragón, i un tercer gol de Kiko Raton, un Girona que ha disputat un molt bon encontre i nosaltres a la mitja part parlàvem amb diferents protagonistes. Un d'ells, doncs, un soci aficionat d'aquest Girona, eh, Joan, i eh, un altre, doncs, el nostre company de les tasques informatives d'aquest eh, Girona, el nostre company del nou esportiu, Xavi Masacs. Anem a escoltar el que ens comentaven tots dos. En primer terme, el soci aficionat del Girona i, en segon terme, el nostre company Xavi Masacs. Doncs ara anem a parlar semblant avui el Girona, com està jugant l'equip, eh, quan a les altres jornades, eh, què veus que ha canviat eh, en el joc de Raúl Agné? Jo crec que ha canviat moltíssim, sobretot eh, el que estic acostumat és la intensitat de l'equip de Raúl Agné, veiem un Girona molt seriós en totes les línies, el Girona es troba còmode, els dos gols han vingut molt aviat, per això ha facilitat que el Girona jugués millor les seves cartes, i tenim davant un Huesca que es troba desubicat en el terreny de joc, la prova ha estat els dos canvis que hi ha hagut quan faltaven 10 minuts per l'acabar la, primer, eh, la primera part i per tant un Girona que ha un començament immillorable. Creus que pot haver-hi una mica de revenja per l'eliminació de la Copa? Bueno, no sé si és revenja, el que sí que és eh, cada partit és diferent, evidentment doncs els plantejaments que poden tenir són diferents. La Copa del Rei cal eh, recordar que eren suplents del Girona tant com del Huesca, però evidentment això és la Lliga i el que interessa en aquests moments és, la Lliga i el que interessa són aquests tres punts que de moment s'estan aconseguint. Doncs donant així a entendre que Raúl Agné ha finalitzat realitzat de tocar la tecla que faltava perquè aquest Girona anés, rotllés més ofensivament, que és el que li faltava, no? Sens dubte, sens dubte. Una de les principals fonts que té el Girona és que el Girona té gol, ha motivat molt més a Roberto Peragón i a Quico Ratón, i una de les coses que si, potser se li discutia a la seva primera etapa a Girona era realment doncs, que l'equip no tenia finalització de jugada. Tot el contrari que en el dia d'avui. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Doncs aquestes eren les impressions d'aquest eh, soci aficionat del Girona. També eh, nosaltres al final del partit que parlàvem amb el nostre company, amb en Xavi Masacs. Anem a escoltar el que comentava el nostre company del nou esportiu de Catalunya, Xavi Masacs. Sí, eh, Girona que ha disfrutat el seu segon partit a casa, 3 a 1, un Girona que sembla que ha començat la temporada de manera radicalment diferent a l'anterior, no? I de manera il·lusionant i prometedora, eh, una de les claus, com sempre hem dit, és que cada comencin més, i, i el primer dia que no feia, que van caure quatre gols cap al Villeng, avui tres de Bosca i sobretot una molt bona imatge, bàsicament a la primera part, que serveix per engrescar encara més l'afició, que avui hi havia bastant de més, i suposo que marxa molt contenta. També un Girona que té bastant de gol, no? Eh, com tu comentaves, quatre gols al primer partit, tres avui, eh, Quico Ratón, Caragón, tots estan marcant, també fan cilindro, vull dir, un, a dalt té bastanta pólvora, no? que és que eh, té jugadors en forma, com deia Corratón i Peragón, que no només ofereixen eh, gol, com dius, sinó que veies avui mateix Peragón eh, acabant el partit d'interior dret i lluitant pilota, el mateix que ja coneixem tots la, la lluita que hi posa, se'ls veu també físicament bastant a tot, i jo veig que pot ser força optimista. No et pareix que tant que treballis i moltes gràcies pel temps. Igualment. Doncs això és el que comentava eh, el nostre company del nou esportiu de Catalunya, Xevi Masacs. set esports amb Dani Pagès. I nosaltres que continuem amb més informació d'aquest Girona i és que al final del partit, a més de parlar amb Xavi Masacs, també teníem possibilitat de parlar amb més protagonistes. Eh, tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el nostre company eh, Carles Gómez. Carles, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Bé, eh, comentàvem, doncs, eh, parlàvem amb Xavier Masacs, també hem pogut parlar amb els dos tècnics, amb Bonésimo, eh, aquell, doncs, eh, exjugador del Barça, que, per cert, l'he vist una mica grassonet, no sé si també t'ha semblat tot igual, no? Carles? Bé, doncs, Sí, estava més gràcies crec que quan estava al Valladolid, eh? Sí, no? Sí. Doncs bé, eh, l'Onésimo Sánchez, eh, també Raúl Agné, i eh, m'has comentat que teníem també, que hem pogut parlar amb Jandro Luso i un altre jugador, no? Mas Iquivia, també? Roberto Peragón. Doncs eh, l'autor dels dos gols, eh, dels dos primers gols, eh, que en definitiva ha estat qui ha obert la llauna aquesta tarda aquí a Girona. Eh, comencem, si et sembla, sentint els dos tècnics. Eh, Carles, quan vulguis. Eh, sentirem a Onésimo. Doncs eh, sentirem el tècnic eh, de, en aquest cas eh, de l'Osca, eh, Onésimo, un exjugador en aquest cas del Futbol Club Barcelona que aquesta temporada ha agafat a l'equip de l'Osca. Anem a sentir, Carles, quan vulguis, el tècnic. Onésimo, les declaracions. Hemos salido sobre todo después de encajar tan pronto el primer gol, el equipo lo ha, lo ha notado. hemos trabajado también, lo que hemos pensado. que en momentos después de encajar el gol, quizás lo importante es no recibir el segundo y no, no venirse abajo. Pero la verdad es que en la primera parte no hemos estado, nos han superado, no hemos trabajado, eh, no hemos conseguido hacer lo que habíamos pensado en el partido. Nosotros somos un equipo que estamos muy cerquita de la pelota, que apretamos mucho la pelota y no hemos estado, hemos estado. Eh, sin fuerza, sin, sin presiones de balón, hemos dejado jugar muy fácil a jugadores de calidad como Jandro y como Moja eso se, pasa, se paga con, con acciones de peligro y las dos primeras encima han sido, han sido Bueno, nosotros estamos para, para tomar decisiones eh, a partir de lo que de lo que vamos viendo durante la semana y luego de lo, que vamos viendo durante el, durante el partido. Como he cambiado a dos jugadores, podría cambiar a otros tantos porque, porque no estábamos, la verdad que no estábamos y lo que buscábamos es, eh, obviamente, solucionar el tema. Yo creo que con a partir de los, los cambios el equipo ha mejorado, el equipo creo que ha sido incluso mejor, me atrevería decir, entre el ese tramo final de la segunda parte y sobre, eh, de la primera parte y sobre todo toda la segunda y bueno, no hemos estado afortunados en, hacer el gol nosotros, que, lo hemos merecido, que hemos tenido que hacer el 2-1 mucho antes y el tercero ya nos ha sacado el partido. La lectura, la única lectura positiva de hoy es que tenemos que saber que como no estemos desde el minuto 0 no, desde el menos tres, desde que salimos del, autobús, desde que salimos del, ascensor de casa, desde que salimos del, hotel, no estemos, eh, nosotros somos un equipo si regalamos eh, minutos, regalamos eh, momentos de partido, no, nos va a costar mucho, ¿no? Aunque luego, lo único positivo, insisto, es que el equipo nunca ha bajado los brazos y creo que eh, en esos 45 o 55 minutos ha sido mejor y ha tenido oh, muchas más ocasiones que el, que Girona, pero claro, ya habíamos dado demasiada ventaja. de la primera Sí, sí, yo creo que era la segunda de, de que además era, el jugador que nos estaba eh, eh, de, el partido, pero bueno, no, no vamos a poner ninguna... Mm, bueno, obviamente yo creo que es la segunda, porque es mano y es tarjeta, ¿no? Y ya tenía una, pues sería la segunda, pero pero lo que está claro que el resumen del partido es que los 30-35 primeros minutos de Girona ha sido superior, ha sido mejor, ha, tenido mucho mejor partido, nosotros no hemos estado, sobre todo insisto en la, en la presión en la pelota, lo tenemos sabíamos de sus virtudes, sabíamos que sus virtudes, aparte de tener buenos delanteros, buenos futbolistas, son los pasadores y, les hemos dejado jugar muy fácil, así cuando cuando tan fácil cualquier jugador te hace, te hace pases de gol. Bueno, la situación nosotros sabemos que somos un equipo para pelear, para pelear, pelear y pelear, o sea que eh, nosotros mientras veamos cuatro o cinco equipos por debajo siempre estaremos contentos, si puede ser más mejor y lo que no estamos contentos es cuando perdemos y cuando no estamos. Entonces, solo pensamos en ganar nuestro primer partido con nuestra gente el sábado y sobre todo en corregir estos errores que nos están matando porque al final si los, si, los partidos fueran a los puntos pues hoy hoy ha habido más pases del partido que hemos sido mejores pero ya el partido estaba sentenciado entre comillas sentenciado no con el 2-0 porque bueno si hubiéramos hecho el 2-1 en las dos tres ocasiones claras que hemos tenido pues, eh, pues, seguro que nos hubiéramos metido en el partido porque, insisto, que en la segunda parte ha sido totalmente de Huesca, pero eh, en el fútbol regalar y, ir, eh, tan claramente en desventaja es muy difícil remontar. Habla de pelea y a lo mejor en la segunda parte nos hemos metido en la pelea de ellos y con eso no hemos conseguido nuestro objetivo. Bueno, ha habido, estos partidos al final son trabados. ...y es cierto que tenemos que ser listos porque al final no ganamos nada y sobre todo eh, lo que podemos perder es gente para el siguiente compromiso, nos desgastamos en muchas eh, eh, tonterías, por decirlo de alguna manera, y, lo que estamos intentando es remontar un partido, ¿no? Entonces, lo tenemos eh, dicho, lo tenemos hablado, lo tenemos, pero bueno, yo también he estado en estos tipos de partidos y también hay veces que, que, que bueno, es difícil controlarse por las dos partes, bueno, son connotaciones del fútbol, pero insisto que creo que si algo bueno podemos sacar hoy del Huesca es que en ningún momento ha bajado los brazos y ha sido eh, con 2-0 y con 3-0, ha seguido, ha sido mejor, mejor de los gol, hemos tenido varias ocasiones, tenemos que tener esa malicia que seguimos, pues, eh, no, rematamos, no rematamos, eh, nos cuesta mucho lo último, generamos, generamos, pero nos cuesta mucho ese, ese último paso de rematar las, eh, las ocasiones nos cuesta tirar, eh, muchas veces damos toques de más, esa malicia que, que, que, que, yo creo que en el fútbol es uh, fundamental, ¿no? No hay, no hay tiempo en el área, hay que rematar y punto. Doncs això és el que ha comentat eh, Onésimo Sánchez, però no entendre que a la primera part ja el Girona havia sentenciat el partit i han tingut poc temps de reacció. Així és, efectivament, un Girona que amb el 2-0 ja de la primera meitat doncs, eh, deixava pràcticament sentenciat aquest encontre. Teníem també, eh, podem sentir també, tenim ocasió de sentir també el que deia Raül Agné, no, Carles? Quan vulguis. Sí, doncs sentirem a Raül Agné. Un Raül Agné que suposo es mostrava satisfet eh, per aquesta victòria, no?, a la sala de premsa. Sí, mostrava satisfacció, però sabem que és una persona doncs, no, que no tira gaire, no és gaire eufòric, per dir-ho d'alguna manera, amb les seves declaracions. Uh mhm. -huh. Doncs, aviam, eh, què és el que ha comentat el tècnic uh, gironí de, doncs, aquest, de Raül Agné en referència a aquesta nova victòria que ha aconseguit avui uh, l'equip del Girona, una victòria per 3 a 1 amb gols, eh, ho recordem, doncs, de dos de Roberto Peragón i un eh, de Kiko Raton. Eh, com vulguis, Carles, tenim, podem sentir en, en Raül. Doncs comencem a procedir la roda de premsa de Raül Agné. En principi, en castellano, porque preguntas y se eh, responderá en catalán. No hay problema. Sí, a mí personalmente es un equipo que se me da bien, no, no más allá que del recierto futbolístico y además soy, pienso que merecidamente, con una gran primera mitad. Bueno, el partido lo que, lo que necesita Sabíamos siempre que teníamos un rival muy complicado, un rival que te encasilla en las zonas que él quiere. En primera parte hemos hecho una circulación muy rápida de balón, no les hemos dejado presionarnos, hemos creado tres ocasiones muy claras, dos han sido gol y dos han supuesto partido de frente. Pero más que dos goles, estoy muy contento con el juego porque hemos jugado muy bien al fútbol. ¿Queréis alguna pregunta más? hemos jugado muy bien. No ha sido fácil, hemos jugado muy bien. Pocos equipos juegan al fútbol como jugado la primera parte de nosotros. A día de hoy. Lo hemos hecho más malo un muy buen equipo, a mí me gusta, sobre todo a nivel defensivo. Y no, no, no, no, no, no robaban balones, nuestra circulación era muy ágil, con mucho cambio de orientación y no les dejábamos que nos encasillaran ahí. De nada, no. Sí. Me agrada que no semana a l'executiva, pero ya, ellos ellos no sigui el el rival ha d'arriscar més, nosaltres estem una mica més cansats, no he patit el resultat, però sí que no m'ha agradat encaixar el gol perquè crec que no devíem, hem fet és una ocasió abans, però sí també ells poder han estat massa a prop de l'àrea, no amb ocasions, però sí massa a prop de l'àrea, quan no teníem perquè aconseguir això. Però molt satisfet per la primera part d'avui. De tot el partit, però la primera part, repeteixo, per mi ha sigut brillant. Ara veiem que jugat bé, tot i que la preparació va ser justeta perquè l'equip no va preparar la segona mare, que heu arribat al màxim que podeu estar aquesta temporada. No, no, que va. Falta molt. Falta molt a nivell físic, falta molt a nivell tàctic, falta molt a nivell mental, falta molt. Però, repeteixo que estem millor del que em pensava. Que amb prou garanties per competir contra qualsevol i tenim prou de eines i per tirar endavant els partits. A dia d'avui molt satisfet que crec que els tres partits han sigut millors que el rival. A dia d'avui. No, sí, més o menys ja sabíem el que teníem i no m'ha sorprès, però sí que estic molt agraït a, amb l'honestitat amb la que juguen aquests jugadors i Roberto que ha tocat acabar la banda i ho ha fet, Borja de lateral i ho ha fet, vull dir, gent humil i, i pencaire, que això és molt important dintre d'un col·lectiu perquè el col·lectiu funcioni. Sí, sí, sí, sí, sí, Sí, sí, sí. ten na morze on dopiero była una pilota, va ser més un dia jugant així perdrem una pilota pel camí i ens posaran un gol, la gent ciblarà, però no canviarem la manera. Que sigui el partit en si, que sigui el rival el que no ens deixi. Uh, intentarem això, intentarem això, però és evident que a part d'això, tot de tenir capacitat per jugar dintre del partit els partits que toqui jugar. Llobregat que tocarà jugar un altre, la segona part l'haguéssim volgut jugar més de contracop i com així ha sigut el tercer gol i fer-ne un parell més, no han fet prou bé eh, no aconseguir tant pas interior amb ells cada partit té el seu i dintre cada partit repeteixo hem de saber jugar però quan toca portar la iniciativa sí de ser capaços de fer-ho com la primera part Sí, no, els, eh, els bessons estan cansats i es pujaran els bessons però només una cosa, mm, el dia de Tenerife 4 gols, avui 3 temps va dir millor de que n'estaves part de que cataloguessin el teu equip o els teus equips com rocosos, no? No valoro això. Avui em penso que no em defensat prou bé. Però el més important és que hem, el joc combinatiu hem estat molt bé. Sabíem molt clar el que volíem i ho proposem, ens hi posem, que és el més important. El que està clar que per aconseguir alguna cosa ho has de proposar alguna cosa perquè si no, d'aquests jugadors jo crec, dintre de la curta experiència que tinc, però que ja és més que fa dos anys, crec que tenim qualitat d'un per intentar proposar alguna cosa. En aquest sentit estic content. Ara no sé si sempre podrem jugar així de eh? bé. I repeteixo, cada partit tindrà una lectura. I avui, davant d'un rival que, que no em deixa partit d'anar de tornada, ho havíem de fer pilota. I amb una circulació molt bona ens ha sortit bé. Doncs això és el que les declaracions que ha deixat Raúl Agné, que ell mateix s'ha sorprès del nivell ofensiu de l'equip i donant a entendre així que ell i el seu cos tècnic han acabat de trobar aquest joc ofensiu que tant necessitaven per marcar gols. Doncs, eh, Carles, eh, si et sembla, una vegada escoltat el que ha comentat els dos tècnics, tant Onésimo com eh, Raúl Agné, podem escoltar, en aquest cas, eh, els eh, protagonistes. Eh, per exemple, escoltem, si et sembla, eh, l'autor dels dos gols. Ell és eh, Roberto Peragón, amb els dos d'avui, i en porta tres. Eh, escoltem què comentava Roberto Peragón? Doncs escoltem Roberto Peragón doncs, eh, el Roberto Peragón, que, com dèiem, amb el gol d'avui eh, s'ha col·locat ja amb 3 gols eh, en aquest eh, Girona, un Girona que té gol amb 3 partits, eh, 7 gols, i per tant, doncs, el conjunt de Raül Agné que sembla que aquesta temporada sí que no serà un d'aquells equips que marcarà pocs gols de moment, eh, 3 partits, eh, 7 gols marcats, eh, per doncs, 4 eh, d'encaixats. Uh, quan vulguis, Carles. Aviam si podem escoltar el jugador del Girona, Roberto Peragón. Creo contento, sobre todo creo que el equipo está mostrando una buena línea, creo que el equipo está bien, está defendiendo bien y satisfecho creo que por el partido y la pena es eh, al final de, eh, de, igual sufrir tanto, pero bueno, eh, creo que el partido está, está bien trabajado el equipo ha generado ocasiones eh, y creo que es positivo para todos. Raúl me eh, ha dicho que estaba muy contento, que había jugado muy bien a fútbol y había sido la primera parte brillante. Sí, yo creo que el equipo, lo que digo, creo que tiene buenas sensaciones, el equipo tiene las ideas claras y eh, creo que el equipo ha, estado bien. Eh, teníamos vos a el del partido el otro día, creo que igual se les escapó un partido por, por cosas puntuales y creo que el partido de hoy lo hemos encarrilado desde el principio. Positivo, pero claro, eh, cuando las cosas salen bien, lo que digo, muy satisfecho sobre todo por, juegos. todo. Creo que el trabajo del equipo está siendo muy, muy importante en todos los aspectos y creo que se está plasmando en el terreno de juego que no siempre es así. la liga, partidos, positivo y pues, pues sabemos cómo, cómo va todo, los goles en la vida y a ver si seguimos así, a ver, el equipo positivo y sobre todo pues porque el equipo está generando ocasiones y creo que el equipo se muy para, para el o para el resto de, la gente. Eh, no yo lo, veo, controlado, evidentemente yo van a más y apretar al árbitro, pero creo que en ningún momento, vamos, si hubiera, terminado el partido sería de locos yo creo que ellos han tenido con Corona ya lo que le digo, esto es inicio, al final yo no sé, que, eh, bueno, he terminado la final del partido, pero no terminar el partido, a veces digo, nosotros intentamos pasar algo raro, Entonces, bueno, ahí creo que el partido está bien, Y encima, bueno, creo que bueno, eh, tanto por roja, ha habido cambios un poco raros y bueno, al final hemos cubierto un poco la experiencia ¿El equipo a veces sigue cambiando a algunos jugadores porque, está cansado? Creo, que, creo que el equipo está trabajando muy bien y creo que bueno, el jugadores que más puede jugadores que están más acostumbrado la competición es muy dura, muy exigente y nadie te regala nada. Entonces al final, pues bueno, hay que ser un gemelo, hay que esperemos lo que te digo, lo antes posible que todo el mundo esté en plenas condiciones y al final lo que te digo, hay muchos jugadores que igual no juegan todavía, no ven campeones un partido seguido. Doncs Roberto Peragón que ha deixat d'entendre que no li ha fet gaire gràcia l'acció doncs en aquesta que diuen que havia rebut la segona targeta groga a la qual ell no està d'acord. Uh -huh. uh, seguim, seguim escoltant uh, més protagonistes, uh, Carles. Bé, doncs si sembla passem a escoltar uh, l'Uso, que avui acabat el partit una mica tocat, ha hagut de ser substituït, a veure què ens comenta. Doncs escoltem el que comenta Luso Delgado, eh, recordem-ho, eh, jugador arribat aquesta temporada en el Girona procedent del Sant Andreu, el lateral doncs d'aquest eh, Girona, un dels laterals drets d'aquest eh, Girona. Anem a escoltar aviam què és el que ens comenta Luso Delgado. típico, ¿no? Me ha dado los gemelos y, he intentado seguir, pero, pero ya se me empezó a subir el otro y nada, no ha podido, no ha ser, pero bueno, estoy bien, estoy bien. No es nada grave, no es nada grave. Bueno, otro gran partido en casa, Sí, muy contento, muy contento porque la verdad que es importante hacer partidos de casa, sacar los partidos de casa, ganar partidos aquí, sabemos que es la base y hoy ha salido la verdad es que muy bien, hemos empezado muy fuerte, a, a partir de, de, la primera media hora pues... Eh, hemos creado peligro, hemos creado goles y hemos estado más tranquilos en el partido, muy contento, la verdad. Hablamos esta semana, Sí, sí, sí, sí, al final, al final muy contento porque estaba trabajando bien y la verdad que me encontraba, encontraba a gusto, me encontraba preparado y muy contento por, haber debutado, de titular y, nada, seguir, a seguir ayudando al equipo en lo que se pueda. Para mantenerse, ¿no? ¿Cómo? Mantenerse ahora en Mallorca. Bueno, oye, la verdad es que es, bonito, es bonito empezar los partidos, pero yo estoy preparado como cualquier otro jugador de la plantilla para, lo que me toque, Y si puede ser de titular, mejor, pero bueno, yo a seguir remando. I finalment, eh, Carles, a més a més de Lusso i Roberto Peragón, els quals ja hem sentit, també em sembla que tens preparat per aquí eh, en Alejandro, un dels jugadors doncs, eh, més tècnica d'aquest Girona, no? Em sembla? Doncs sí, un dels protagonistes eh, com a faceta ofensiva del Girona, i anem a veure que, quines declaracions ens ha deixat. Doncs anem a escoltar a eh, Jandro, Handro, un dels uh, fitxatges d'aquest Girona i que doncs, està deixant bon sabor de boca als aficionats que mm, jornada rere jornada uh, s'apleguen al municipal de Montilivi. Anem a escoltar Handro. El equipo ha estado muy bien, creo que la primera parte hemos sido muy superiores, la segunda parte quizás no tanto como la primera, pero hemos tenido partido siempre controlados. Eh, muy importante, ¿no? Sobre todo aquí en casa, eh, ilusionar la afición, eh, ganar siempre en casa, la verdad que contentos y bueno, yo ahora ya Igual que en Tarragona queríamos pasar página por la derrota, este partido ya está acabado y hay que pensar en el siguiente. 2-0 en la primera parte, era importante en la segunda, no encajar el partido, ¿no? Y luego intentar matar a, la Sí, lo hablamos en el descanso, ¿no? El, hecho de que, de que ellos pronto después de meter el partido. Hemos intentado que eso no pasase, por suerte no pasó, metimos el tercero y creo que ahí ya se el partido. Bueno, eh, es bueno, es bueno, como dije antes, marcar goles, jugar bien, porque creo que el equipo bien y que la gente se ilusione. Está claro que no todos ya vamos a poder marcar tantos goles ni jugar también espero que la gente cuando, cuando nos toque pasarlo mal también esté con nosotros, que estoy seguro que van a estar y, bueno, nosotros sabremos, sabremos recompensárselo más adelante. Y la pregunta a nivel pues, Bueno, eh, yo intento siempre jugar lo mejor posible. Por suerte me está saliendo bien, eh, pero bueno, no me puedo relajar, no van dos partidos y lo que quiero es seguir jugando bien y seguir dando al equipo. Doncs fins aquí les declaracions d'Alejandro, que espera seguir aportant més coses a l'equip ofensivament. Doncs això esperem que puguin eh, portar encara més coses de les que està aportant en eh, Jandro, aquest eh, eh, que doncs, ve o ha arribat aquí a eh, el Girona procedent de l'Elge en aquest cas i un jugador que la temporada passada, tot i no fer una molt bona temporada, no tenir molt o no ser un jugador d'aquells que contés molt pel seu tècnic, doncs eh, sí que aquest any doncs, eh, s'està doncs, traient l'espina i està donant tardes doncs, eh, de bon futbol aquí a Montilivi. Uh, Carles, ja per acabar, uh, una molt bona entrada de públic, la que hi havia avui al municipal de Montilivi, prop de 5.800 persones, uh, i també doncs, uh, uh, hi ha hagut moments del partit en què els equips han estat fent la ola, els equips, els aficionats uh, se'ls ha vist fent la ola, per tant, doncs, uh, una jornada rodona a l'estadi de Montilivi, no? Sí, jornada rodona per l'aficionat, però bé, veiem que l'equip eh, doncs ha fet iniciatives de que cada soci tenia una opció d'agafar una invitació per carnet, inclús han regalat eh, uns aplaudidors a les persones a les entrades dels gols per intentar fomentar l'animació de l'equip. I bueno, mm, és un, bones opcions, però eh, eh, vam dir aquestes invitacions gratuïtes, doncs podria haver estat una entrada mm, inclús més grossa a Montilivi i sempre que es pugui fer servir tota la grada preferent, doncs es podrà augmentar la presència d'espectadors. I si mirem la classificació d'aquesta segona divisió A d'aquesta Lliga Adelante, trobem el Girona en aquests moments, eh, tot i que només s'han disputat 3 partits, eh, bé cert, amb 6 punts a la classificació i en setè lloc, empatat entre d'altres doncs, amb el Cartagena, amb el Celta, amb el Villarreal i també amb els i el, amb el Barcelona B. La propera germana, setmana el Girona que es desplaça eh, doncs, concretament a eh, un camp que porta bons records als aficionats del Barça. Eh, Carles, saps eh, a quin camp em refereixo? El camp de de Corcón. Ah, efectivament, uh, un, el proper cap de setmana el Girona que visita el camp de l'Alcorcon, eh, recordat doncs, per l'eliminació la temporada passada del Madrid a la Copa del Rei. Per tant, doncs, esperem que eh, el Girona pugui eh, treure un bon resultat de la seva visita a Terres Madrid, madrilenyes. Uh, serà el proper cap de setmana quan el Girona, com dèiem, retrà visita al camp de Santo Domingo de l'Alcorcón. Alguna cosa més, uh, Carles? Doncs no, simplement afegir doncs, que els aficionats eh, generalment estan ja dos partits consecutius que s'està veient un futbol bastant ofensiu a Girona i que això sempre és d'agrair i també de, doncs, elogiar el treball que està fent tant Raül Agné com el, seus, el seu equip tècnic que sembla ser que han, amb aquesta faceta d'ofensiva i també defensiva doncs, sembla que han tocat la tecla necessària perquè el Girona funcioni. Doncs així esperem que ho segueixi fent, que segueixi funcionant aquest eh, Girona. Nosaltres eh, tornarem d'aquí 15 dies a parlar d'aquest... Eh, bé, la setmana que ve ho farem, però també d'aquí 15 dies tornarem a l'estadi de Montilivi per seguir el proper partit d'aquest Girona aquí a casa. Carles, eh, serà fins la propera. Doncs vinga, la propera. Doncs acomiadem ja el nostre company i nosaltres que anem a fer una petita pausa per la publicitat i tornem, i és que falten 20 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre i encara ens queden bastantes, bastantes coses per tractar. Vine a practicar el futbol golf a Massanet de Cabrenys. Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol. Home run amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals. Right on the money Recorda, el terreny de futbol golf està format per 18 forats homologats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. el primer camp de futbol golf a l'estat espanyol el tens a Massanet de Cabrenys. Vine disfruta d'aquest nou esport. And when it comes to loving me, she's everything I need, bulls I... Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació pots trucar al 972 110 813 i al 617 377 107, la programació musical més completa. 107 Música. Enter. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions. De 10 a 11 de la nit. a la Sunset Música. Només per tu. Enter. Enter. Enter. Te'n recordes d'això? Això? els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Cent set esports amb Dani Pagès. 107 Esports. Parlem del Peralada. Doncs efectivament anem a parlar ara d'aquest uh, eh, parada quan manquen 17 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre i és que avui l'equip d'Edu Vilchez ha guanyat uh, pel, per un resultat de 0 gols a 3 al camp del Blanes. Nosaltres per parlar una mica d'aquest encontre tenim ja eh, el tècnic d'aquest uh, parada de l'altre costat del fil telefònic. Edu, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido el partido? Un 0-3. Eh, explícanos un poco cómo ha ido. Bueno, hemos empezado no tan bien como la semana pasada, pero ellos han tenido un par de ocasiones claras y bueno, a partir de ahí nos hemos puesto a defender mejor y a, intentar tener la pelota y bueno, hemos conseguido llegar a su portería con, con cierto criterio y, la primera ocasión Sergi la ha metido dentro y a partir de ahí las cosas nos han, venido mejor. Lo que pasa que sí es cierto que en la primera parte bueno ha habido un toma y daca constante eh, de los dos equipos y, y, bueno ya en la segunda parte sí que nos hemos hecho merecedores a la victoria. Hemos tenido muchísimas ocasiones, además hemos controlado muy bien el partido. Mm, Edu, a pesar de que es pronto, ah, llevamos dos jornadas, ah, dos jornadas, ah, dos victorias, como el, equipo mm, da buenas sensaciones, ¿no? Sí, hoy en la segunda parte hemos dado muy buenas sensaciones y la semana pasada pues, seguramente también, ¿no? Pasa que la semana pasada tuvimos algo de suerte porque la primera pelota que, llegamos llegamos al área hicimos gol y Paul la metió dentro al principio y eso nos dio mucha más confianza. Yo creo que hay que esperar un poco más y ver cómo, se asienta el equipo, cómo, cómo, conseguimos ordenar todo y bueno, a partir de la, décima o de la, jornada 15 pues podemos valorar un poco mejor Ahora de momento es todo anecdótico. anecdótico, pero a pesar de todo, solo son tres los equipos que han podido ganar en las dos jornadas. Esto da buena muestra de la igualdad de la categoría, ¿no, Edu? Sí, bueno, supongo que habrá igualdad. Yo creo que los clubes, bueno, pues, se encuentran un poco con la necesidad de tirar de, la gente de casa, de gente joven, y eso está haciendo pues que seguramente no vaya a ser muy constante esta liga, me da la impresión, ¿no? No va a ser una liga de resultados muy controlados, sino que me da la sensación de que se va a poder perder en cualquier sitio y al contrario también ganar también en cualquier sitio, ¿no? Y la semana que viene eh, recibís al Sanz, un equipo mm, ya consolidado en la categoría. ¿Qué, sabemos del de, equipo de Sanz? Bueno, de momento no ha empezado tan bien como nosotros, pero ya te digo, es que da la sensación de que en cualquier momento cualquier equipo puede ganar a cualquier otro, así que vamos a estar atentos y, vamos a estar pues concentrados en lo que tenemos. Pues Edu, muchas gracias por atendernos y será hasta la próxima. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Doncs aquestes eren les paraules de l'Edu Vilchez, el tècnic del Paralada, un Paralada que, com dèiem, en dues jornades ha sumat 6 punts, en aquests moments encapçala ja la classificació, en dues jornades 6 eh, gols a favor, un gol en contra i només han pogut guanyar, com ell, els dos partits, el Tàrrega i el Vic. El Vic ho feia la setmana passada al camp de l'Olot, en aquesta ocasió ho ha fet com a local a la Rapitenca i eh, en aquest cas el Tàrrega que guanyava eh, doncs avui el poble sec i la setmana passada doncs eh, també aconseguia la victòria en aquest cas eh, ho feia a eh, l'equip eh, Tarragarí davant del Tortosa per dos gols a un. Per tant, doncs, aquests són els tres equips que han aconseguit sumar els seus partits per victòries. Eh, des d'aquí, felicitar a eh, la gent del Peralada i és que eh, el conjunt d'Edu Vilchez està, de moment, eh, no cal llançar les campanes al vol, només s'han disputat dues jornades, però les coses que comencen bé i tot el que comença bé sol acabar bé. fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A Paralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Foc immens si tu m'esperes amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. ens trobaràs al passeig de la principal de Paralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang Restaurant Cafè del Centre de Paralada un servei acurat a un preu econòmic vida secreta, dona valenta Doncs nosaltres, eh, que quan manquen 10 minuts per al punt horari de les 10 del vespre, anirem a repassar els diferents resultats, com sempre, amb el suport del cafè del centre de Paralada. Eh, primera divisió, segona jornada, eh, tenim doncs eh, quasi tota la jornada finalitzada, només manquen dos partits, eh, el que comença eh, fa una hora ha començat Sevilla Deportivo de la Corunya i la resta de resultats, eh, Getafe 4, Llevant 1, Villarreal 4, Espanyol 0, eh, Madrid 1, Osasuna 0, Sporting 2, Mallorca 0, Atlètic de Bilbao 1, Atlètic de Madrid 2, eh, Barcelona 0, Hércules 2, València 1, Racing 0 i Saragossa 3, Màlaga 5. Eh, recordar, l'Almeria Reial Societat es juga demà a les 9 del vespre. La classificació encastelada per Atlètic de Madrid 6 punts, València 6 i Madrid eh, 4. Els podria posar també en 6 punts en cas de victòria al Sevilla. Uh, la propera jornada, uh, els següents partits, Sporting de Gijón, Bilbao, Atlètic de Madrid, Futbol Club Barcelona, Hércules, València, Racing de Santander, Saragossa, Màlaga, Sevilla, Deportivo de la Coruña, Getafe, Llevant, Villarreal, Espanyol, Almeria, Real Societat, Real Madrid i Mallorca o Sassuna. Aquests són els partits de la propera jornada, el proper cap de setmana. Ens anem ara cap a la Lliga Adelante, categoria on trobem el Girona, un Girona que, com dèiem, ha quedat eh, dit fa una estona, ha guanyat per 3 gols a 1, en aquest cas a l'Osca. Eh, els següents resultats, Cartagena 5, Barcelona B1, Xerès 1, Numancia 0, Celta 3, Córdoba 2, Rayo Vallecano 1, Tenerife 0, Salamanca 1, Nàstic 0, Les Palmes 4, Alcorcón 1, Ponferradina 1, Villarreal 5, Albacete 2, Granada 1, Valladolid 4, Recre 0 i els 0, Betis 2. La classificació encapçalada per 3 equips Valladolid, Betis i Rayo Vallecano amb 9 punts. Quarta és les Palmes, cinquè és el Salamanca i en sisena posició trobem el Cartagena amb 6, també amb 6 punts el Girona, el Celta de Vigo, el Villarreal, l'Elx i el Barça B amb 4 el Corcón eh, i també l'Albacete que és el 13è classificat, 14è lloc pel Nàstic de Tarragona amb 3 punts, 15è també amb 3 punts per al Jerez, eh, eh, setzè l'Osca amb 2, 17 eh, punts al Córdoba, amb 18è lloc el Pontferradina amb un punt i tancant Tenerife Numancia, Granada i Recreativo de Huelva encara tots quatre sense puntuar. Eh, anem a repassar el resultat a la propera jornada de la quarta Barcelona-Els, Numància-Cartagena, Córdoba-Jerez, Tenerife-Celta, Nàstic de Tarragona-Rayo Vallecano, Osca-Salamanca, corcón girona villarreal las Palmas, Granada-Pontferradina, Recreativo de Huelva, Bacete i Betis Valladolid. Aquests són els resultats de, uh, eh, perdó, els partits de la propera jornada. Ens anem cap a la tercera divisió. Tercera divisió on s'ha disputat la tercera jornada també en aquest grup cinquè amb els següents resultats eh, en aquest cas doncs eh, els resultats eh, són el Palamós 1, el Masnou 2, eh, Llagostera 3, Gavà 0, Vilafranca 3, el Prat 0, Reus 2, eh, Vilanova 0, Escó 2, Balaguer 0, Manlleu 0, Terrassa 2, eh, Cornellà 2, Premià 0, Castelldefels 0, Poble de Manfumet 2, Montanyesa 2, Europa 1 i Amposta 0, eh, Espanyol 3, ressaltar el resultat, la victòria del Reus davant del Vilanova, aquest Reus 2, Vilanova 0, que ha estat eh, doncs, el partit després de la mort de Dani eh, de, perdó, de Jordi Pitarque. Per tant, doncs, eh, des d'aquí, eh, com hem dit al principi del nostre programa, ens adherim al condol de, de la família reusenca i des d'aquí descansi en pau Jordi Pitarque. La classificació de la tercera encapçalada per tres equips amb 7 punts, Espanyol, Vilafranca, Terrassa, eh, tots tres amb 7 punts. Amb 6 eh, trobem doncs, eh, tres equips més, com són el Cornellà, Llagostera i l'Escó en sisena posició. Per tant, doncs, Eh, aquests són els eh, líders de la categoria. La, jorna, la pròxima jornada, la quarta, amb es nou en posta, Gavà, Palamós, el Prat, Llagostera, Vilanova, Vilafranca, Balaguer, Reus, Terrassa, Escó, Premià, Manlleu, Pobla de Mafumet, Cornellà, Europa, Castelldefels i Espanyol Muntanyesa. Arribem al punt a, menys, a manca de 5 minuts per les 10 del vespre. Nosaltres que continuem però repassant resultats ens anirem cap a la primera catalana amb els següents eh, guarismes, eh, Poble Sec 0, Tarraga 1, Vic eh, 1, Rapitenca 0, Guíxols 1, Olot 2, Sant Cristòfol 0, Gramenet 5, Olímpic Cap Fatjó 1, Rubí 1, Olesa 1, Sant Feliuenc 1, Igualada 0, Montcada 0, Blana 0, Paralada 3, Sants 0, Vilassar 0 i Tortosa 4 i Variana 1. La classificació encastelada per 3 equips, eh, Paralada, Tàrrega, Vic, tots 3 amb 6 punts i per sota trobem encara sense puntuar Poble Sec, Blanes i Sant Cristòfol. La propera jornada, Poble Sec, Vic, que Guíxols, Olot, Sant Cristòfol, Gramenet, Olímpic, Cap Fatjó, eh, Rubí, Olesa, Sant Feleuenc, Igualada, Montcada, Blanes, Paralada, Sants, Vilassar, Tortosa i Tàrrega, Gimnàstica Iberiana. Nosaltres, que seguirem repassant categories, ens anirem en aquest cas cap a la regional preferent, grup primer. Eh, una regional preferent amb la eh, que s'ha disputat avui la primera jornada, Banyola 0, Mollet 1, Farners 1, Turó de la Pella 1, Gironella 0, Granollers 1, Caçà 2, Ripollet 4, Canyelles 2, eh, Premià 1, Manresa 0, Avià 1, Mataró 0, Tona 2, Palafugell 1, Horta 1 i Palau Solità i Plegament 0, Unió Esportiva Figueres 0. Nosaltres que seguim repassant categories, ens, en aquest cas ens anem cap a la primera regional amb els següents encontres. A Badesenc 1, Tossa 1, Sant Gregori 0, Bescanó 1, Quart 1, Sant Hilari 0, Ripoll 2, Tordera 2, Bos de Tosca 1, Vilamalla 3, Bona Victòria del Vilamalla, Besalú 4, Amer 2, La Junquera 2, Caldes 1, Bisbalenc 4, Lloret 1 i l'Escala 0, Camprodon 0. Seguim repassant en aquest cas la segona regional, Base Rosa, grup 15, Base Roses 2, Verge 0, Borrassà 4, Lledó 1, eh, ah, Roses 1, Sant Pere 0, Viladamac 4, Gullana 2, Torroella 2, Monells 2, Llançà 0, Sant Miquel 0, Cabanes 1, Begú 1, Portbou 1, Empúria Brava 0 i Esplais 2, 3, eh, Alguifac 0. I ja per finalitzar els dos grups de tercera regional, el 30, Montres 5, Cursà 0, Sant Pere B 1, Gualta 1, Camallera 2, Bàscara 4, Sauleda 0, l'Armentera 0, Siurana 2, Comunitat Boliviana 5 i Sant Jordi d'Esvalls Valls 1, Cristenc 0. El dos partits restants, el Medes l'Estartit de l'Escala B i el Mariscal d'Ullà Jafres disputen el 12 d'octubre i ja per finalitzar el grup 31 d'aquesta mateixa tercera regional, eh, tota la jornada completa, eh, Unió Esportiva Figueres 3, Espolla 2, Vilasacra 2, Llers 2, Vilajuiga 2, la Junquera B3, Paralada 0, Garriguella 2, Vilafant 5, Base Roses B3, Marca Adelam 2, Gar Cistella 2, Navata 1, Vilabertran 2, Cadaqués 2, Sant Llorenç de la Muga 0 i Fortià 4, Salvatans eh, 2 en aquest cas. Aquesta és eh, la jornada al complet en aquestes categories. Nosaltres que posem punt i final aquí, ens manca un minut i mig per arribar al punt horari de les 10 del vespre i tornem demà dilluns a partir de les 9 amb tota la resta de la informació esportiva. Parlarem del Figueres, també recordarem eh, el que ha fet el Paralada i tota la jornada al complet. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Paralada. Mm. Són les 10 de la nit.